mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Još jednom lijep pozdrav, evo mi smo u tom zelenom telefonu, povremeno se e, čujemo, dakle govorimo o tim prijavama građana na zeleni telefon, a tu je naša, evo da tako kažemo, e, domaćica Inga Kuko, tajnica u druge Krka. E, Inga, dobar dan. Dobar dan, lijepi pozdrav vama, e, i našim svim slušateljima i današnjem gostu, gospodinu Marku Periću iz Čistoće i Zelenje. Znači, gospodin Marko Perić je s nama, dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. To Radio znači da ćemo govoriti malo Naravno, govorit ćemo o temi koja je jako bitna, koja je najvažnija, o zaštiti okoliša i o zelenom telefonu, o, sustavu koji omogućuje građanima cijele županije, naše Šibensko-Kninske županije, da prijave bilo kakvo onečišćenje ili problem u okolišu i onda mi zajedno sa raznim e, institucijama pokušamo riješiti taj problem, a kako je čistoće zeleno po svojoj djelatnosti, e, najčešće takve dojave pošaljemo njima, mi doista imamo korektnu suradnju i dosta slučajeva uspijemo riješiti odmah, neki su, nisu rješivi, vezani su za komunalna redarstva i ostalo, pa upućujemo te da. prijave raznim službama, pa evo još jednom pozivam, ja bi pozvala sve građane da zovu i naš telefon, da se obraćaju i na zeleni telefon i čistoći zeleno i naravno e, onim svjesnim pojedincima E, hvala što čuvaju okoliš, a neodgovorne još jednom pozivamo da ne bacaju e, smeće u okoliš i da čuvaju prirodu. Što, gdje, gdje su te do, dodirne točke uglavnom, što bismo mogli, vi, i, vi i, i, ovaj, i Inga, gdje se tu e, ovaj, najviše Dakle, dodirne, dodirne, točke su znači u samom, e, napisane u samoj odluci o komunalnom redu grada Knina, e, to je malo naširoko da sad tu puno ne objašnjavam. Ovaj, znači najviše, najčešće, naj, naj, najčešći problemi, odnosno najviše suradnje sa ekološkom udrugom Krka, odnosno samom Ingom, imamo znači u kršenju komunalnog reda u smislu stavljanja komunalnog i drugih vrsta otpada na javnim površinama, na privatnim površinama, e, glomaznog otpada, elektronskog otpada i tako dalje. E, Dobro, što se tiče Olupina, to, to znam, to je, e, da. to je, to je nadležnost grada. Tako, da? komunalno redarstvo je da. Da, obvezno izvršiti zapisnik i uviđaj napraviti i ovlaštenu tvrtku za skupljanje glomaznog otpada i automobilskih olupina skupiti. A što se tiče elektroničkog otpada, to se kod vas Tako je. Elektronički otpad se skuplja kod nas u poduzeću, u krugu firme tome, znači može privatna osoba svaka besplatno može dovesti e, i male aparate kao što su mhm. računala, televizori do velikih hladnjaka, perilica posuđa, perilica rublja. Mi to besplatno znači zbrinjavamo, a u slučaju da privatne osobe nemaju svoje prijevozno sredstvo, mi možemo, mogu se javiti na kod nas na telefon 668 169 i mi ćemo doći po to. Je li vas ovako građani da. prijavljuju? Da, da. Prijavljuju i pohvaljuju i prijavljuju i tako dalje. E, bitnije su nam znači prijave, odnosno ono što zateknu ljudi ispred, odnosno u području u kojem žive. Jel? E, to im je najbitnije da im je sve čisto i tako dalje. Ako dođe najprije prijava ekološkoj udruzi, nama se putem e-maila, putem telefona ili na bilo koji drugi način obavještavamo, jer nekad mi sami možemo nešto odraditi bez da zovemo službe grada Knina, mhm. odnosno komunalno radarstvo. U slučaju da ne možemo, idemo znači posredstvom komunalnog redarstva gdje tražimo izvid i da vidimo šta se može dogoditi e, u slučaju da nam se uništava i naša imovina, a to su najčešće kontejneri koji se evo nekoliko slučajeva već neke osobe su i zapalile i tu se nam se nanosi šteta i tako mhm, dalje. Mhm. Jel e, ove naše emisije, pozivi, e, djelovanje, jel, jel to ovaj, je pozitivno na građane, jel, jel se to osjeća e, naravno da osjeća se, ima uvijek pomaka, pogotovo ima pomaka u, ovom sustavu gdje isto građani često zovu odvajanju otpada. Znači čistoća mhm. zelenilo omogućava, mi zajedno radimo projekte, davnih godina smo pokrenuli i akcije prikupljanja papira koje kontinuirano se sad rade. E, baterije, evo i ovdje u ovim ustanovama imaju spremnice za baterije. U zadnje vrijeme smo skrenuli sa akcijama prikupljanja čepova, donose nam igračke, znači Znači, e, građani sve više i više znači, odvajaju otpad, e, donose nama urez znači naravno da je to vrlo važno da se smanje količine otpada mhm. na odlagalištima. E, često su, građani su odgovorniji, zovu nas više, jer prije bilo možda da ih je možda strah ili ne žele mhm. prijaviti ako mhm. vide nekoga da, je če, one okoliš, pa su sad, ajmo reći, dobili više samopouzdanje pa i jave. Znaju da je to nešto normalno, da to nije cinkanje, da to treba... Naravno, najnormalnije od slučajeva kada se slučajno djeca, recimo, slomi se ljuljačka u dječjem igralištu, građani zovnu, kaže i onda se to krene popri. Znači od najmanjih sitnih stvari. Tako da ima pomak, ali nažalost da ne bude sve divno i krasno, ima dosta problema, ima dosta neodgovornih pojedinaca koji dalje uništavaju primjer su e, deponije otpada koje mi zajedno s čistoćom i građanima i vama medijima očistimo. E, poslije toga, poslije par mjeseci dođe se na te lokacije, nažalost zateknemo opet smeće. nažalost, tako da opet poziv e, građani čuvajte okoliš, ako ne radi sebe, eto radi svoje djece. Eto, to neka, neka bude poruka i ove emisije koja je sponzorirana. Emisija, s nama su bili Inga Kukolj i Marko Periš. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.